mu da haka sannan kuma da farin cikin sake kasancewa da ku a ci gaban shirin na gobe labari muna nan yi a cikin littafin na suna wata kusa mun fara a inda kawai ba ta je gurin boka a bukka inda suka shirya ita da iyayen ɗakin nata wato hajiya hamira da ne, domin zuwa ku sabo mata masu kiran da za su ci mallaka na jibi ni ma hamsa a wani jibirin mace cewa sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kasance a wurin boka na bukka Thank you. Suwaiba ta gama duk abin da ya dace ta yi a gurin boka. Daga ganin Suwaiba, kafin ta sa wuya, duk ta fita hayyacinta. Ba ya ce wuya ko da magani ba daɗi. Umarnin da ta ji yana bata, ya dawo da ita daga fita hayyacinta da sai ta tashi ta zauna tana sauraron zafa'o'in da zai karanto mata wannan abin da ba ni tsakoni da nake zama sirri ne a rayuwarki daga ranar da kika gaya wa wani to daga ranar za ki shiga halin ha'ula'i وَالنَّعْمَ بِالصَّالِحِ لَذِيذَةِ أَمْبَارِ فِي جَنَّةٍ مُقَاتَلٍ كِتَابٌ غَطَارِيَا Sabi ne shi da alamun tambaya a bakinta, amma ta gaza furtawa. mu dinga ga mai aiki da rauhanai ta ce rana tambayar take so ta yi masa sai ya amsa mata da cewa eh idan kika tafi yanzu ba za ki wanke ba ta fara ta koma mata bayanai har ya mata alƙisirin cewa muddin ta koma gida ta yadda ya umarce ta ta yi to mujibu ya riga zama nata ita kadai ta gada masa kai ta gada masa kai ce. na gani. kuma zan aikata hakan ya mika mata wani ɗanyen nama sai saurin rarrafawa ta amsa sannan ya koma yi mata bayani har ya ƙara bayaninsa ya ce to kin gane ta ce eh ta tashi jikin ta na rawa sannan ta nutse a wahalci ta tafi bukkotin da duk ta ajiye kayanta ta kwashe ta tafi gurin wannan ɗan wada ta amsa da karta ta koma bukka ta daya ta ba wa da duwala adadin kuɗin da boka yake ta ba su dubu ɗari ta ba su ta fito ta ce wasu goggo su an gama ta su tafi Gogo ta ce, "An gama duk kin gaya masa bukatun mu? Ba ma san ganin mu ne ba a gidan nan ko?" Ta ce, "Ai ba mu ne ba ba gogo. Ko wani abu da ya dangance ta zai dinga kyamatar ta ne." Ya ce, zan ta ga wulakancin yayi yawa, da kun da za ta nemi ta ta. Kin ga ba wanda zai zage wani abu aka yi masa sai ta ta." Gogo ta yi dariya, har da buɗar murna, bukatar su ta biya. za a kori mu ne ba ta san abin da ya shigo mu ba ai ba zai bar awai ba tun a dulluri suka rabu ita ta shiga motar gombe su kuma suka kuma shiga motar dukku kowa ya nufi gida amma kafin su rabu ta da da mata take yi idan ba aiki ya fara ci ta waya ta sanar musu ranar da su ba ta koma gida ba ita bace da gezi sai ta tunanin har yadda za ta bi dan ganin Majid ya kwana a ɗakin ta da irin dabarar da za ta yi masa har ya kwana din saboda ta kammala cika aikin da boka ya ba ta bata fita gurin muni ba da ta dawo tunda ta ga motar mai gidan ba ta gurin parking to san bai dawo ba kenan ko kuma ya dawo ya fita sai ka ta shiga ɗakin ta ba tare da muniban ta san ta dawo ba sai ta bar kofar falon ta a buɗe ta da idan muniban ta fita za ta gani a buɗe sai ta san ta dawo Ta satin duniya babba shi ne ya rafo ya fito waje muniban na can cikin kitchen ta fito da sauri dan ɗauko shi saboda kada ya faɗo daga step inda ake saukowa daga kofar falon ta a lokacin ne taga ɗakin su abu ɗaya ya dauke shi suka nufi ɗakin. da sallama ta shiga Ba ta ganta a falo ba. Ita zarta ta same ta a ɗakin barcinta bisa gado ta kudin cikin bargo. Ta ga bangaren tana cewa a cikin dawo muna san ba mu sani ba. Ala ba ta jin daɗi ne ta gada mata kai ta ce wallahi mun hasa na ke samu Tunda na isa duku a kwanci miki don na so ma in kwana a ce ta ne. dawo ba ba haka muka yi da mijina ba shi ya sa na lallaba haka in na dawo idanu a shigo gidan nan shi ya sa ba ku ji dawowa ta ba maniba ta ce subhanallahi to kin kira baban fasfan kin gaya masa kin ga ya kamata ki ga likita tunda ba ki kaɗai ba ce sannan ma dare a ce tsoro sai ba ta yanku a ta tashi zaune tana cewa ina shigowa na san magani yanzu haka ciwon ya lafa nan ma wani ba ta ƙara baffa bisa garan tana cewa baffa na ka gama mata dawo bane zaka yi mata sannu da dawowa tana aje shi da tsallar ihu ya makalkale ta ya iya da zauna shi a dole ba zai sauka ba dole ta mai da sarki sai ban haushi ya kama ta irin tsuyar da bafan mata tace Allah ya raka ta su gona ni take da tura ko ta da na wani sabon yara kwanan nan in ga ɗan ka aiki nan sana kore ka muni ba san jariya tace ga da ki sa zan yi sabon yaron bar ki ce kadan tace in kuka haka ba ku yi su ba na da abin nan sabon kun ki rike tsohon duk suka yi dariya muni ba ta ɗauke da baffa suna fita sai ba ta raka ta da wata muguwar harara tare da jin tsaki sannan ta yi kafa ta ce idan na so ne za ki zauna ki dinga yi mai reni idan kuma ban so ba a yi wa jarab a min gidana ni da 'ya'yana da sakatan wala gogon tokun da take wani zakalkalewa kullum tana yawon gidan ɗanta duk sai na yi maganin ki bari ga ya ga hannuna ha idan na mallake shi za ku bambanta tsakanin aya da tsakuwa da dare yayi tana jin dirar mota miji sai karin barin abin da take yi ta haye gado da suke cikin bai da su ko ɗakin ta ba sai da ya gama abin da zai yi a ɗakin Muniba sannan ne ya nufi ɗakin ta duk da cewa yana shigowa Muniban ta gaya masa cewa ban ba su da lafiya bai je ɗakin ba sai da ya canza kaya da iske ta sai ta tsawa take yi tana faɗin yanzu Allah ya mutu da ɗan tsawa a kanta yana kallon ta sannan ya sa hannu ya buɗe rufar da ta yi wa fuskar ta kin san ba ki da lafiya me yasa tun da kika dawo ba ki kira ni ba ba kuma ban dawo da wani ba fa sai magana a kan yayi sai ya haƙuri da na ɗan fuka ta kira ba ya ya manka ya ce ni ba a gaya min ba yanzu sai ki tashi mu je asibiti ta kasa mara ta murya ta ce ta ga tafiya kuma yanzu ce ya lafa min na sama kuna bayan sauran faɗin hakan ne dan ba ta son zuwa asibitin tunda ta san ba ciwo take ba dan ko ne take kan tsana maka ne na kwana a ɗakin ta sannan za ta bi duk hanyar da za ta bi ta yaudare shi ya kasa duban ta ce, kin sa binciko ka ce. Eh, na yake Allah ya tsara kai. ni zan je ina da ayyukan office da zan yi na cike wasu takardu zan dawo kafin in kwanta da zuwa ya tafi to da ta ka kufce mata kenan sai saurin yin magana kafin ya fice dan Allah an dawo ina son yin magana da kai da zuwa duban ta yake magana ina ganin zai fito ku ba magana sai zuwa gobe kin ga ce miki akwai aikin office da zan yi kuma gobe ne zan yi sannikin takardun sai magana sai sisi na fuska ta dauke da yanayi ne neman a tausaya mata take Ya uri magana ta mai tsobaci dama an tuma zan nema min ɗan da dawo cikin duban fuskarta ta ga nazarin kalamanta wani neman alfarma sannan ya tambaye ta wani irin alfarma ce faɗin da ba ta ƙarfi na ba sai in yi miki shi a nasa tunanin alfarma ce ta neman kuɗi tun da ya santa ya san halinta a kullum sai ta kawo masa ƙoƙan barar roƙon kuɗi a gurinsa shi san bai saba ba saboda Muniba ba ta roƙar ka abu ko tana da buƙata sai dai shi yakan gano lokacin da take da buƙatar kuɗin idan sa'anin 'yan uwa ya tashi to anan ne fa yake gano ba ta da kuɗi sai ya baka sabanin suwaiba da har abin nata ya ishe shi don koyo da za ta tafi sai ta maka masa da ba ta dubu hamsin haji ya ce ke da matsala za ta ba ta kuma ba ita ce biyu ba da ta amshi wasu dubu hamsin ɗin su ne aka haɗa aka ba boka dubu ɗari ba su ci ba ba su sha ba ko da yake idan buƙatar su ta biya za su nan ka fiye da haka faɗan sama inda inda don ta rasa inda za ta ɓullo masa inda ta san halinsa Ya ce ke in ta tafi tunda ba za ki faɗa ba ta daure ta ce ne ce ka na ka kwana a nan ɗakin wallahi na ya tashi kuma in na babu wanda ke ba ni magani da daddare yau dariya yana girgiza kai ya ce hmm, wannan abin da zuciya ta raya miki san ba zai yi ba tunda zuciyar su bata yi adalci ba ta tare miki in kwana a ɗakin ki to idan kin tashi sai ki nemi maganin ko da ta ne ki ko da zan ciki ko da tunda kika za a cikin babba na tare a ɗakin ki ina kwana wallahi duka turka sawar ne amma yanzu babu wanda zai turka sani in sauye wa muni ba hakinta a abin yayi yawa dan da kana da kawai su da hakuri to ai kamata sun kashi Allah fa sai ya tambaye mu ta murya. tana magana da nuna alamun zafin ciwo wallahi ni ba ta in hakkin ta na roƙa wannan alfarmu na rasu yadda zan yi wallahi ba da lafiya kuma ba na iya tashi in na tashi kiri kuma in na zukunna kaina kamar ta koma ta kwantar da kanta bisa tilo ta soma zararo da hawayen kin bibi ta dan duda ta koda kai saboda tausayinta da yaji yana son ya sace ya rinjaye zuciyarsa na tare da ya ce mata komai ba ya sa kai ya wuce ya ya gama duk abin da zai yi a ɗakin sa sannan wani nufi ɗakin mu ne ba da iske ta kwance bisa tilisita tana kallon wa'azin ƙasa da aka yi a Zaria a tasar biyar cibi babba kuma na kwanta ruwan cikin ta tana ɗan bubbuga shi ya riga da ya barci ya zauna a gefen fuskar ta kasan kasar ya ce uwar gida min gida ya kasar kuma ake ji ya samu ko kallo na ba a yi ba kasu hun na ga mutum abinci har na yi wanka kina nan kina rubutar baffa ni an watsar da kula da ni ta za ta ce afwan abokin rayuwa ta ya zuman baffa da barci lallai shi sai a jikina zai ji barci. na ga bacci nisa wai ni da lallaba na kansu da an kuwa sai ya farka shi ne muka dawo falo yanzu ne nake tunanin in ajiye shi in jika sai ga shi ka shigo na cikin sai ba, yana ni ma in koma in dubo ta sai da ruwa yake ya ka ta su mai yare ne shi kin aji na bar ɗakin ka jikin na ga dai har yanzu shi ne ma nake tunanin ko za ki je kan ku kwana tare ko kuma in je gidan su kai ne in ɗauko ka ku kwana tare ta jujjuga kai ta ce haba dai ka je ka dauko da daddaren nan ni ne amfani na Sai da kuma kai kamata ka kwana da ita saboda ni ko mun je san kwana baka ba zai bata kai bacci ba yadda yake jin rigimar nan yau na kai ka to san ka kwana dan haka ne da ma don ya samu yadda daga gare ta sai ga shi ita da kanta ta ba su damar ya je kwana a dajin sai saboda kula da lafiyarta ya ga zaman sa yana fuskantar ta yake ni ba zan ji ba don ba zan yi in tafi fi tsale shi ba na zama ina kwana ko da wuta a ɗakin ta wancan karan ma don ganin gidan ne da kuma bin umarnin ta ne ya sa na tare da kwana a can amma yanzu ba zan yi ba Karima kawai za ta dawo nan duk ranar da ba na gurin ta sai su kwana tare tunda ni ma idan na kwana gurin ta ai ba ɗauke mata ciwon zan yi ba ba ta ce eh duk da haka idan ka kusa da ita za ka ɗan dinga taimaka mata da ko da ruwa ne da daddare in za ta sha ko kuma magani nan da nan ya ɓata rai ya ce in yanzu ta ba ta kishin in bar ki in je in kwana a ɗakin ta lallai a so ni ne ke rawar jikin sani tunda har ba ta kishi na dama na san ba za ta taɓa damuwa da al'amura na ba balle har ki so ne tunda tun farko tunda tun farko ba ni ba ne ki ni kuwa ga shi na manta da san duk wata tsiya maka a duniyar nan ya ka ɗauke ke ki wata ya kara maganar ne tare da sauke ajiyar zuciya mini wata tashi a hankali don ka ba su farka ta zauna ta ɗaya akan mutum domin ka. sun soki zuciyarta tunda har ya buɗe baki ya ce shi ke kanta ita ba ta kanta alhalin inda ba ta son shi babu yadda za a yi ta iya zama da shi na tsawon shekarun da suka yi ita kam inda ta dawo kan kishi a kanta ne to ita kuma ba za ta iya ba wannan arzik da mutuncin kai ne da ragewa kan kai kima da daraja ta tausa ta ce maka ba abokin rayuwa na ni ta kwace kishinka inda mu kaɗa na san irin san da nake maka sai dai ni ba zan iya sanin shi ba ne irin na hauka yadda wasu matan ke nunawa ko kuma maza kuna son a yi ta hauka cewa akan kishin ku kuna nuna kuna jin daɗi idan kuka garo kan wannan tanan sai ku garo kan wancan tanan daga ƙarshe sai ku haɗo kawunan ku gara a tare sai rikici ya yi kai? ko kuma kuna zuci kuna jin daɗi ana jima a kan son ku wallahi maza kun ji daɗin ku Ɗan gatan mata ne ku yanzu da tsare da dariya ku au nan kuma kika bullo to ni dai ba na gwara ne ku ni dai na san nawa tsarin ta inda ba shi ya kankata ne yake zuba kun gane ku? ta ji ga kai ni ban gane wannan hausar ba ta san ni dai ba ba hausiya ba ce amma hausa fulani ce ko ita ce Hausar mace amma karin maganganun suna da wuyar fahimta. Ni da rana a hanya yadda zan gane yake. Wace unguwar zaki sai in gano hanyar da zan tsora ki. Ko wata masa harara take. Yau da na lura ba haka ke ji. Yanzu dai ma'adara hannun sai gobe ka za ka tafi ka ce ɗan wata kwana. Ka san halin ciwon sa sai kana kuka. Shi ma harara ce yana ɗan murmushi ya ce. Kin ga kike kora ko? Kenan. Wallahi zan rama. ki bari ki shiga gona ta kina babbulla bayan ki ta tafi dariya ta ce <laughs> la ya su ta fara shuka ni ne ma zan zo mu gonar ka ka ce in taya ka noma ni dai na sallame ka don Allah ka tafi dare yayi yace au ta da kike yi ko sun kosa in bar miki ɗakin ki in tafi wallahi babu inda zan je sai an yi min abin da nake so ka je ki ga kai tana dan murmushi take kai ko abokin rayuwa ta cika Ya ce ba ka girma ne da kanna ido tsaya yana duban ta yake girma ya kama rayuwa ba ni da sarki ba a fara dukawa ana gaishe ne ba ana ce min baba an kwana lafiya to rabi idan aka fara min irin waɗannan gaisuwar sai in san na girma in bayyana yara amma yanzu da saurana inda ma ni nan kokari nake in saka sabbi kafin nan da gaɗi in ko ai sai bar ne? zai azama ta hudu ta zubbara baki tana harare ta tace in ba kotawa gobe a daura sai ka burgewa sai a san tsogon zoni kan biyu ko ka ƙaro biyu rana ɗaya sai ka gaba da ka au ana kuma da a ɗora gobe ba za ku tayar min da yaki a gida ba tana san ta yi dariya sai ya ta kirni ta sare shi da ka fuskar ta yi au ke an mata kiran ta ce so ba su tun yanzu dan da rana kina da aiki in sallame ni ba ruwa na da kusanci Ya ce bare ka da in je maka yace a hakan da ya ci da miki ce ina jiran ki har na ki zai kwanta da wannan da jimaman dan naki duk kin bikin saka baki yaro ba shi da wani abu sai ka gaba duk kuma zan mai da shi gurin matansa ni ma bar ni da matana sai miki ka da babban a kafadarsa ku bi bayan tana cewa in ka kai su ai ka kai su kusa da kai ka kai su yola ko dalin gwani ko san mandila inda yana da wata matar a mandila da dai kula ta ba ta gaba da zaman sai yana jiran abinci sai da ya ce ko sa nan gurin sannan ya sallame ta yace ya tafi ɗakin su ba wanda har ta ran buƙatar ta ba za ta biya ba ta rufe kofarta amma sam ta kasa yin bacci tana ɗan kwance tana saka da warwara kan ya za ta yi shi kenan cikar karburin ta yawar gaje ta yi zurfi a duniyar tunani ne ta ji alamun ana ɗan ga kofarta sai ta kasa kunne sosai sannan ta tabbatar lalle kofarta ake bugawa ta yi saurin tashi ta je ta leƙa ta windo ta ga mutum ne tsaye wata irin wawuyar ajiyar zuciya ta saukar duk da ba ta da tabbacin ko kwanan ya zo yi amma ta sa alwashi ko ba mu kawo su sai ta kammala aikin boka a yau din nan kamar yadda ya umarce ta da aikatawa ta bude masa kofar ya shigo ta mai da kofar ta rufe sannan ta ji bayansa ganin ya rufe kai tsaye ɗakin barcinta sai daɗi ya lulluɓe ta don na hawa kanta zai cimma ruwa bayan da ya shiga ya alwala ya fito Ku iske ta zauna a gefen gado ta zuba uban kagumi ta ɗan bibe ta ce me kuma na kagumi tunda gani na zo ta ci kwana ko in tafi ne tunda na ga kin sami sauki ta zo daga kasan nan ta ce ta amince ta tara ni kwanan ne ya wawar da duma sallah sannan ya amsa mata da ta amince ba ai da ba ta ganni ba dan ba zan tauye haƙƙinta ba shiru tai a ranta ce tauye haƙƙi ko <laughs> yanzu kuwa za ka fara kai hatsinta ka bar wani tsirari wallahi ka riga ka shigo kai kuma za ka san sai daga ruwa aka samu shi amma a fili sai kai yar ajiyar zuciya ta ce uhm, ni ma ba zan so a taya hatsinta ba da za ka ce mata komai ba da ta da kabbara sallar nafila kwanciya ta da mu tana kallon sa har ya idar da sallolinsa sai dogayen addu'o'i ko kafa da suna kan ɗaukar ta amma tana gaddamewa idanunsa wa hakan don in ta bari bacci ya kace ta to ta yi asarar nasararta ta wannan ranar sai ta fara burgima burgima tana kama tuki tana izi, tana nuni da ciwon ya matsa mata kenan mujiza ta shiga zo bakin gadon na yana tambaye ta ne kuma ciwon ne ta gada masa kai tare da miko masa hannunta sannan ya yi mata sannu cikin tausayawa sannan ya ce in kuna ganin ciwon nan na matsa miki sosai ki ta kawai mu je asibiti dan ni ina tsoron tashin ciwon dare in ji hausawa suka ce ko bai kisa ba sai hana bacci ta ɗanka mu idanu ta ce in zuwa har ta sace haka nan daga da cikin suna da kina juji sai kuwa wani nuke domin ya abin ba mai karewa ne. wato kayan jikinsa zuwa na barci a nan da suwa bayan ta suka umarnin boka kasancewar yau ya ta kada ta yi sallah tun sallah asuba da ta yi da na har zuwa sallar isha'in ba ta yi ba kuma suwa ba ta yi innan salloli ba domin tana so ta suka umarnin boka da ya ba bata domin burinta na mallaka mujibu ya cika kuma burin nata ya cika ta aiwatar da abin da boka ya ce mata ta yi tun da ya fita sallar asuba bai dawo ɗakin su ya baba ɗakin sai ya wuce dalilin bashin baccin da yake idanunsa tunda kwamacin awa biyu suka bai samu yaya ɗakin ban ba ita kuma sai wajen takwas saura na ta tashi tun a lokacin ne ta jiro ramakun sallolin da ta yi sakatunsu da gangan tun daga azahar ɗin jiya har zuwa su bahin yau ba kunya har tana iya ɗaya hannu tana roƙon Allah wai ya ce mata rashin yin za a kan lokaci da da ta yi masa na fasikanci da boka sun tafi jama'a shi kuma mijinta da sauran laifukan da ta riga ta naka gamo ta yi dafansa na mallakar miki a wulakanta ƴar uwar jama su salata da gafarar su ko kuma sai an zo kiyama ta shiga cikin ta shirya lafiyayyen farfesu da wannan nama ita ce har da yi wa miji kuni da ɗa ta san yana so alhalin da ba ta damu da yi masa abin da yake so ba sai in ita ce ke so idan na ci shi kenan in bai ci ba babu ruwanta ta san zai je gurin mu ne da shi sai shirin ta tsaf kamar ba ita ba ce ta yi wa kanta ƙarar ciwo ta ɗebi bukaran ta da bukaran duka ciwo ta tafi ɗakinta a falon ta aje tiran don ta ga alamun zubar ruwa a bayansa ta san wanka yake yi yana fitowa ya ganta zaune a falonsa ya dube ta suka yi wa juna murmushi ta harare ta yake wasu da ta irin mai kunnen ƙashi ce ta ɗan kasa ido ta ce Me kuma nayi baban baffa ni da sarkin mai kike a gurin ka ya ci gaba da goge da tawo yana magana wai nawa zan ce miki ba na san amfani da waɗannan abubuwa amma ba ta ji ko abin na kuma na ga ya daɗa sahara kina neman ki zautar da ni sai wata yar dariyar mugunta ta ce hmm. yanzu don Allah yi ran sina, ai don ya ɗaga mata hannu yace ya isa ka ban tambaye ki dan san wata ba. Saboda haka daga yau ku daina ban saboda irin waɗannan abubuwan sai ka halakar da ke ni ma kuma su zo su halakar da ni tunda ba na so ki haƙura da su. su watsar da su in a ce akwai ababen da zaki ne na ladabi to ga sunan da yawa Suna ta nike tana cewa ai shi nan, tun da ba ka so na daina amma a zuciyarta sai ta ce halaka kuma ai sai da tana kuma yanzu kan ka riga ka zo bari haka tunaman nan shine cikon aikin da zan kaddamar akan mallakarka ta zubo farfesun a plate ta nika mata ta ce rabar sai haka nan na sa'awar sa nayi ba kuma mutumin ka sunan gida bai amsa plus din ba sai yace kin sa abin kawai safe na na son na jira na to da ba shi da lafiya me na wahalar da kanki take ne na wahala dan na abu zan ci nayi da kai Allah ya sa dai ba ni ka ina so mu haka a gidan nan ba da ka ma zuwa kake kace ko da ko girki na ne na taba hana ka ya amsi filas din ya ɗebi cokali ɗaya yana neman ya kai bakin ka yana cewa to sarkin korafi nasu suke nan zuba min kunu? ta jiya zana zuba masa kunun a kofi zuciyar ta fi safar da farin ciki ita kam kawai zuwa ta ya kofi bukatar ta ta biya a suka ɗauki sauran ta zo ta yi plusin ɗinsa a toilet don kada ɗan ta shigo ya ci saboda ba ta son ta mallake shi yanzu ta dai ta son ta mallake ubansa Suna ba su za ta yi da uwar goyon ta kwata-kwata ya dinga gudunta tana zaune tana kallon sa har ya kusan cinye farce sai ya mika mata ragowar ya ci gaba da shan kunin ita kam tun da bukatar da ta biya sai ta ce maka. tana zuwa ta baro ɗakin nasa kai tsaye bayan ɗakin da ta shige ta juya ragowar farce shi a toilet calculation ɗinsa ya duwa ta sauka ajiyar zuciya tare da taɓa cewar wani nufin mugunta a lobanta <laughs> lalle wannan in ka san wata baka san wata ba muke ka riga ka zo hannuna zan jiya akalan rayuwar ka yadda nake so ta yadda za ka ji magana ta ka bi umarnina fiye da bin umarnin mahaifiyarka sai kuma ba. kin kaɗe har yanki don sai na mai da ke a dukkanki zan raba ki da mijinki da kike kuma da shi in mallake ki da zama nawa ne kaɗai ƙarya ki ta kare to mai sauraro ya dai so ta riga ta gama abin da boka ya umarce ta yi shin aikin boka zai yi aiki kamar yadda ce da take so kuma mallaki mujiba a hannunsa a wulakanta muniba shi mujiban zai iya wulakanta muniba sai da kun biyo mu a cikin littafin nan mai suna wata fuka ni ma yamsa yi da na nake cewa wani labari jibi ma da labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.